всем моим сердцем, всей душою. Славлю я тебя жизнью моей, всем моим сердцем, всей душою. Славлю я тебя жизнью моей, лишь тобой живу, Господь, ты источник для меня всем сердцем и душою благодарю Тебя. Лишь Тобой живу, Господь, Ты источник для меня. Всем сердцем и душою благодарю Тебя. Всем моим сердцем, всей душою Славлю я Тебя, жизнью моей, Всем моим сердцем, всей душой. Славлю я Тебя жизнью моей. За любовь и милость только Ты достоин. Славлю я Тебя всем, что во мне. За любовь и милость только Ты достоин. Славлю я Тебя всем, что во мне. Все моим сердцем всех душою. Славлю я тебя, жизнью моей, всем моим сердцем, всей душою. Славлю я, славлю я, славлю я тебя, жизнью моей.